Egunon eta ongi etorri, etorri irungo sorturen aurkezpenera etorri zareten guztiei. Hemen bildu garenok mezu argi bat helarazi nahi diogu irungo herriari. Sortu gara eta sortu gara. Ezkera bertzaleak irunen eginduen ibilbide luzearen baitan parte hartu dugun. Atzoko eta gaurko kideak bildu gara gaur irungo sorturen egitura berria aurkezteko. Horretarako, irundar andana sortzen ikusi dituen ospital zaharra aukeratu dugu. Lehen lerroan gaudenok, osatzen dugu irungo sorturen herri kontseilua. Nire ezkerretik hasita aurkeztuko ditut kideak. Xavier Hierbe, Aitor Kaltzakorta, Germán Setien, Iker Izagirre, Josema Alberdi, Oiana Llorente, Martxel Telletxea, Izaskun Sorondo, Oñatz Mitxelena, Agustin Errazkin, Tomas Carrera, Iker Urtiz Berea, gaurko aurkezpenera agertu ezin izan duen Juan Mari Arrozpide eta Neroni Eli Aragon. Aurkezpenak eginda, nirekin batera irungo sorturen herri kontseiloaren izenean, martxer teletxeak hartuko duitza. Sortu da sortu. Euskal Herri mailan eta sortu dugu sortu irunen ere. Herri honetan, ezkera bertzaleak azkena marka da luzeetan izan duen kapital politiko eta humanoa bilduz, generazio ezberdinak batuz, arlo ezberdinetan borrokan diar dugun militanteak elkartuz, borrokara bildu den jende berriarekin batera sortu dugu irungo sortu. Ez da prozesu luzearen ostean. Ez da erraixa izan, baina merezi izan du. Herri honen nahiari erantzunez, legez kanporatzen aro krudelari aurre egiteko, errigoa bururaino eraman da gainditu dugu apartheid politikoren aroa. Ezkera bertzaleak, zutik herria bazpenean jasotako estrategia berrituaren ondorio organizatibo izanik, aurreratzean estrategia horren garapenerako tresna izango da sortu. Independentziaren eta sozialismoaren bidean eta prozeso demokratikoaren baitan eraldaketa politiko eta soziala erdiesteko erreminta dugu ezkerra bertzalearen egitura politiko berria. Sortu ha nacido para hacer e instar a hacer. Sortu ha nacido también para crear. Las mejores condiciones políticas y sociales también pueden echarse a perder si no hay organización y lucha popular. Queremos hacer la revolución. La revolución de Sortu es democrática y nacional porque queremos cambiar de raíz el modelo político y social en Euskal Herria. Para que la revolución democrática nacional avance, es necesaria la movilización popular, la confrontación democrática, la desobediencia civil y la lucha ideológica en todos los ámbitos. Euskal Herria avanzará gracias a los militantes y sectores comprometidos que actúan en diferentes áreas y ámbitos de trabajo y lucha. unea igaro bidea eraiki behar dugu, inoiz egin ez den egiazko transizio demokratikoa gauzatzeko. Horregatik, hain zuzen, gatazkaren ondorioi eta iturburuari entz erantzungo dien ariketa osoarekin erabat konprometituta dago sortu. Gure konpromisoa sendoa da, herri naia errespetatuz eta errespetaraziz Euskal Estatuaren egitasmoa bururaino eramatea. Askatasun osoa horixe dugu elmuga bakarra. Horretarako, askapen nazionalari eraldaketa soziala elkarlotu behar zaiola jakinda. Guretzat, helburu bera baita gizon emakume o osaturiko euskal askea lortzea. Ha llegado el tiempo de la libertad. Los estados español y francés no quieren hacer una oferta democrática para Euskal Herria ni para su ciudadanía. Siguen empecinados en la negación histórica, en su estrategia de violencia e imposición. En eso, solo en eso. La actual estructura institucional está agotada y también lo están los pseudo, las pseudosoluciones y las ofertas limitadas. La voluntad popular debe ser el eje sobre el que construye el futuro, ejerciendo diariamente el derecho de autodeterminación. Nazio mailan aurrera emango ditugun printzipio eta egin moldeok beren isla izan behar dute irunen ezinbeste. Gauden tokitik bertatik hasi behar dugu. Egunez biharko irun independentista, ezkertiar, euskaldun eta feminista erekitzen. Badugu nahiko lan, eta badugu nahiko ardura. Gipuzkoako bigarren hiria dugu irun, larogei mila biztan inguruko eskualdearen buru. Bizitza handiko hiria da gurea, merkataritzan, kulturan, industrian eta herri mugimenduan besteak beste. Euskal Herri askaren etorkizunaren zat gako da irun. Alaz ere, herri honen ongizatea ez dago berez bermatuta, udalen kudeaketaren utxune handi eta larriak ikusten ditugu egun ez egun. Eredu batek erakar, ekarri gaitu gaur egungo egorara, eta gorturik dagoen eredu honen alternatiba bakar bezala lan egitera dator sortu, biduren baitan. Herritarren handik gertuen dagoen erakundea demokratizatzera eta herritarrei zabaltzera gatoz. Aspektu sozioekonomikoan ere, odei ilunak eta realitate lazgarria ditugu nagusi. Langabezitasa, euneko larauita e, eh, meretziko mabi da irunen, azken datuen arabera. Bost mila bosteon eta berroita bost irundar lanik gabe. Gipuzkoako tasarik altuena dugu. Egora honek, eragin are eta lazgarriago ditu berezko eta soziala pairatzen ditu dutenengan, etorkinak, emakumeak eta gazteak kasu. Emakumeak etengabeko krisian bizi dira eta egungo krisi ekonomikoaren aurpegi ilunena sufritzen dute. Prekaritatea, zapalkuntza, eta menpekotasuna areagutu. Galdutako, beran aldia ere, deitu izan zaio engranaje ekonomikoren lekurik ez duen gazteari, eta etxetik alde egiteko ateak zabaldu dizkiete. Ez dugu onartuko inposaturik eredu kapitalista gainberan dagoen honetan, etorkizune baten bila gazteek irudik alde egin behar izaterik. Bestalde, Euskararen egoera ere bizikik ezkartzen gaitu. Guztien finean, baina beran berriek, batez ere, Euskararen ezagutzan aurrera urratsak egin arren, apena dute espaziorik etxean eta kalean Euskarazari eta bizitzeko. Lan asko dugu egiteko, alor, hauetan eta beste askotan, eta ardura hori hartzeko pres En este sentido, de cara a reforzar la izquierda abertzale que necesita y merece irun, primaremos la participación y la organización dentro de SORTU, y haremos de esta estructura la casa de todos los miembros de la izquierda abertzale, el techo bajo el que debatiremos, decidiremos y desarrollaremos nuestra actividad militante. Necesitaremos de todos ellos para llevar a cabo nuestros objetivos, pero no solo de ellos, ya que pretendemos hacer todo este trabajo desde la estrecha colaboración con el recién refundado movimiento juvenil, con el movimiento sindical y con el movimiento popular. En definitiva, trabajaremos desde el pueblo y para el pueblo. A este respecto, también nos gustaría remarcar el trabajo que, llevaremos a cabo en colaboración con el resto de partidos con los que firmamos el acuerdo estratégico en Ficova. Tenemos muy clara nuestra apuesta por la acumulación de fuerzas en torno a la izquierda soberanista vasca. Irungo sortuk, iturri horretatik edaten duenik, duenik ezin daukatu. Hemen bildu garenok herrita langile borroka zar eta berri ezberdinatik atoz, herrita jendarte jenarte aldeko borroka egitera betiko askatasun helburua ipar izanik. Euskal Herria eta Irun egunero egunero eraikitzea dugu funtsezko egin beharra. Ikuspuntu sozialetik, politikotik, ekonomikotik eta kulturaletik. Gizon emakume ororentzako justizia soziala eta haien arteko parekidetasuna amalurrarekiko respetua eta hizkuntza nazionalaren suspertzea izango dira besteak beste gure lan eremua. Irunen 2008ko martxoaren amarrean. Irungo sorturen herrik kontseilua. Bukatu aurretik, gogora ekarri nahi dizuegu, agerraldi honet ostean ekaten egingo dugun ekitaldia zabalik dagoela etorri nahi duzuten guztionzat. Ondoren, Baskari Herrikoia egingo dugu bertan, irungo sorturi lagun arteko giro eta aldarte honean ongi etorria emateko. Besterik gabe, eskerrik asko etorri zareten guztiei, irun ezkertiar, euskaldun eta feministaren aldeko etenik gabeko lanean topatu, dugu elkar aurrerantzean.